บุ๊กทู ยี่สิบสามยี่สิบอยี่สิบการเรียนภาษาต่างชาติ ดิลออรันเมกดิลออรันเมกคุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ İspanyolcayı nerede öğrendiniz? İspanyolcayı nerede öğrendiniz? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Portekizce de biliyor musunuz? Portekizce de biliyor musunuz? ค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Evet, biraz da İtalyanca biliyorum. Evet. Biraz da İtalyanca biliyorum. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก Bence çok güzel konuşuyorsunuz. Bence çok güzel konuşuyorsunuz. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก Diller birbirine oldukça benziyor. Diller birbirine oldukça benziyor. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี Ben onları iyi anlayabiliyorum. Ben onları iyi anlayabiliyorum. แต่การพูดและการเขียนมันยาก Ama konuşmak ve yazmak zordur. Ama konuşmak ve yazmak zordur. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก Henüz çok hata yapıyorum. Henüz çok hata yapıyorum. ทุกครั้ง โปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ Lütfen yanlışlarımı daima düzeltiniz. Lütfen yanlışlarımı daima düzeltiniz. การออกเสียงของคุณดีมาก Telaffuzunuz çok iyi. Telaffuzunuz çok iyi. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย Hafif bir aksanınız var. Hafif bir aksanınız var. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน Nereli olduğunuz anlaşılıyor. Nereden geldiğiniz anlaşılıyor. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ Ana diliniz nedir? Ana diliniz nedir? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Dil kursuna mı gidiyorsunuz? Dil kursuna mı gidiyorsunuz? คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ Hangi kitabı kullanıyorsunuz? Hangi kitabı kullanıyorsunuz? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ Adını şu anda bilmiyorum. Adını şu anda bilmiyorum. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ Adı şu anda aklıma gelmiyor. Adı şu anda aklıma gelmiyor. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ Unuttum. Unuttum.